mudutunge rero mutuburane nk'uko mubyumvise eh, umwanya wategekanijwe kino kiganiro warenganye cyane rwose kubera ibihanishwa hamwe n'amatangazo ni umwanya wari ikiganiro gira ucushikirije mu buhinga bw'ibyuma hari albert wayo evariste nzi ko niwe muri kumwe kuri mikoro mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye n'aho muherereye murabimenyereye rero ano mango buri wa gatanu ukora umwanya w'ikiganiro icyo ushikirije mwakura ku dutelefone twanyu mushikiriza akaba bakiye ku nkuru nyamukuru radiyo yakoze ko kuva ku munsi wa mbere sangwa ikaze tudatebye rero duce ku masonga ku nkuru two kwita nyamukuru zaranze ino ndwi turi ko turasozera itunganywa rishasha ry'imishahara ku bakozi ba leta arizo tangura kuja mu ngiro kuva muri uku kwezi kw'indwi akarusho gatangwa uko umwaka utashe bita anale mu gifaransa kagiye kuvaho burundu intumbero nshasha ni uko akarusho kazotangwa hisunzwe icyo umukozi yakoze byashyikirijwe n'umushikiranganji ajejwe abakozi ba leta mu mwiherero w'iminsi ibiri wabereye mu gisagara gisagara ca gitega n'abaserukira abakozi mu bisata bitandukanye tadeni kumana akamenyesha ko iyo politiki nshasha izotuma umwimbu wiyongera imiliyaridi ijana na mirongo irindwi na zitanu z'amafaranga y'amarundi niyo nizo zitegekanirijwe na leta y'uburundi kugira ngo haveho ubusumbasumbane bw'imishahara hagati y'abakozi b'ibisata bya leta bitandukanye bishyikirizwa kandi n'umushyikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi mu mwiherero w'iminsi ibiri wabereye kuva ku munsi wa kabiri mu gisagara cya gitega tadeni kumana avuga ko mu nteguro nshasha y'itegeko rigenga akazi ubusumbasumbane bw'imishahara kubanganya impamyabushobozi mu kazi ka leta buzoba bwavuyeho mu kiringo cy'imyaka icumi kuri ibyo sendika abakozi bo mu gisata c'indero irukiye mu runani rw'amasendika kosibu ibona ko umugambi wa leta wo kunganisha imishahara ku bakozi ba leta kandi igiye gushirwa mu ngiro kuva muri kuno kwezi nk'uko leta yabitangaje ngo bitamenyekanishijwe bikwiye ku bakozi bishikirizwa n'uburongoye iyo sendika abona ko uturusho bita anale twategerezwa gutanga ubwa mbere manuma antoine akabona ko hari ibisata bigoye gusuzuma umwimbu par performance mu gifaransa nko mu gisata c'indero injanjo nazo zo kugwanya inyongo yo mu kiyaga cya lift ifata inka impene n'intama zizoshika mu kwezi k'umunani n'umwaka byashyikirijwe n'umuyobozi mukuru wajejwe amagara y'ibitungwa mu bushikiranganje bw'uburinzi n'ubworozi mu kiganiro n'abamenyeshamakuru Serge Nkuru nziza yamenyesheje kandi ko kuva iyo ndwara yibonekeje mu Burundi imaze guhitana ibitungwa hafi macana atandatu na mirongo itatu umunsi mukuru wo kubaga ku bari mu idini ya Islam ngo ubwirizwa gukorwa habanje kubahiriza ingingo zitandukanye zituma indwara y'inyonko y'umukiya carifite ikwiragira saje nkuru nziza umuyobozi mukuru w'ubworozi amenyesha ko muri izo ngingo harimo ukwegeranya ibitungwa no kubi eh, no kwibagira mu bibanza bizwi abantu nabo bakuze baronga amajana abiri bahora basegerereza mu gisagara cya bujumbura hamwe n'abana hafi mirongo icyenda nibo begeranirijwe mu biro by'igipolisi cy'inyamiramabi kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa kane kubw'umunyamabanga ntahegayezwa mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda icyo gikorwa ngo cyateguwe mu ntumbero yo kurwanya gusegerereza kw'abantu bakuze hamwe n'abana bo mwibarabara mushaka gushikiriza iki ni iki kijyanye n'aba bantu birukanywe mu isoko zitandukanye ngaho i mu gihugu cy'u none ko usanga hariho abantu bibabariye usanga baramugaye amaboko bakamugara amaguru bakaba nyimba bari mu birukanwe bo bazoca babaho gute ego eh, leta itegekanya ko abo bantu aho bazegeranirizwa bazoca bigishwa ingene bagiye kubaho eh, mu gihe bazaba bashikanywe mu miryango basanzwe baturukamo urumva hari igihe usanga urana nk'ubu ngaha mu burundi abenshi usanga ubuzima butugora mu ngo urushaho mhm. gusanga hariho nk'abantu bari mu miryango ikenye mhm. none niyo kiga mu miryango ukenye wumva cya kimuga kiba cyagifashwa n'iki kandi cyari gitunzwe n'abantu baza baragifasha bagihereza nk'utuntu tubafasha mhm. leta ishikiriza yuko abo bantu bivuga ko bagendana ubumuga baba bana canke abakuze hariho eh, abakoreshwa mu gusegerereza eh, kumbure amafaranga aca twagwa n'ababa babatumye bajya usanga bagendana ubumuga usanga bicaye bivugwa yuko leta mu matohoza yakoze yuko baba bariko barakoreshwa n'abantu baheva baheza bakegeranya amafaranga batoza ku munsi ku munsi ahubwo tuye ku cyumviro cy'iwanje ku nkuru twakoze n'iyihe ushaka kugira icyo ushikirije agomba kuvuga ko iki kijyanye n'iyi nkuru yiga mu muntu bafashe yataye umwana wiwe mu kiyaga iyo mu kirundo ego ni ukuri barabe bagira amatohoza hama basanze yamucaye nyene abibona nyene ko aro bace bamuhana kubera ibishimishije amushuri urubanza rukwiriye mhm. ego kweri urumva ko aragahomeranwa kandi n'ibara ku bijyanye bijanye n'ivyo nabo bavuga bakuwe mw'ibarabara mhm. ni ukuri nyene leta irazocira aba bajya batagira amaguru n'amaboko mhm. ivyo bakurikirane nayo abo bandi gusegerereza n'ibibi birababaje ariko mugabo abo bandi babona atacepo ca ruguru leta izibakurikirane bazoba bakoze reka duhe umwanya abandi neza giko kwisanganira murakoze cyane gusegerereza n'ibibi kandi ngo birahanwa n'amategeko ubundi munywanyi ku murongo wa mwiriwe neza mvugana nandi muherereye he eh, butoyi toma muhagaze he amategeko akurikizwe kuko imbwa ntiyosumba abantu murakoze murakoze cyane eh, ikiganiro nigira ushikirije ubundi munywanyi ku murongo alo alo mvugana nande muhagaritse hehe mwiriwe neza ferdina eh, muherereye he mu gisagara cya bujumbura ferdina mu gisagara cya bujumbura yego ariko nterera ibintu byubaka cyane rwose eh, jako yego bwa mbere na mbere ndaguhaye mwiriwe neza ferdina eh, hanyuma jewe icyo duga ko kimwe gitoya n'ikintu camenyesha amakuru mugenzi wanyu ari we mugenzi wacu kubera no mu rundi mm. nawe ari umunyamahanga akora agataka k'uburundi ariko akora ibintu biri mu muco abategetsi baho bamwe bamwe sinovuga ngo ni bose mhm. kubera umengo notampera kuri bose njya n'umukuru w'umutumba je mvuga ati bamwe bamwe mugabo n'ukuri novuga ati twese turi bene Burundi kandi nibaza n'abategetsi nabone ko ngira ngo byose ngira ngo barabizi yuko atamumenyesha amakuru ategereza kuja kwerekana mu mu mfasha ngirango gatoya jewe umunyagihugu mutoya ego Ferdinand duga ku eh, ijambo iki mhm. niko zabatswe gusa eh, Ferdina kugira ngo Blaise Pascal kararumiye eh, ashobore kumvikana n'abategetsi bo mu Karusi eh, uko haba ibiganiro inama isumba ingimba twitege yuko mu ntara ya Karusi atariho bakurikirana umwuga wo kumenyesha amakuru umwuga wo kumenyesha amakuru afite urwego ukurikirana uwundi munywanyi ku murongo alo eee mwaramutse mwaramutse mwaramutse neza kandi mwiriwe muri bande muhagaze he yendi umunywanyi twakisha Edouard mvuka mu ntara ya Gitega komene Nyarusange Nyarusange Edouard eh, mushaka gushikiriza iki ku nkuru iyihe twakoze Shaka gushikiriza ku by'ibitungwa kubera mhm. Je nsanzwe ndi umuntu ntashobora kujya ko gatungwa muranyumva ndabumva neza agatelefone kanyu kari gacitse nubura umuntu udashobora yegome me hanyuma ntibarabe bagerageze bapime ibyo bituma kugira ngo tube tudashobokewe no kurya izo ngurube mhm. natwe dushigirwe n'akabogerega abijejwe kugira ngo badutunganirize rega biragoye kuri kwa mungu eh, leta irashikirije yuko eh, ubujejwe amagara y'ibitungwa mu bushikiranganji eh, n'ubworozi avuga yuko urucanco ruzoboneka mu kwezi k'umunani ariko hagati aho abayisilamu ku munsi w'ejo bobo bazobaga ibitungwa icyo cyo mukivuga kwigi yego metwe nka twege muri komine nyarusange aha mu barakoze ko bashikiriza kenshi ikibazo cyaciye kenshi iyo radio aha ikintu kijyanye n'agasukari mm eh rero ibintu by'agasukari twebwe ngaha mu kayogoro dusanzwe tutaronka rema nk'uko nyakubahwa musantera asanzwe arongoye ikomine yacu y'akayogoro mhm. mugire akantu muterereye mu bene muri abo bantu batejwe n'umubyeyi urudandazwa rw'isukari yego mm-hmm. kugira ngo baba bayigerewe n'abatayigerewe kuko iyo ubwiriye bamaze gutanga ibiro cumi iyo yindi bakaba bavuga ngo yahetse ikibazo cy'inyama cy'ejo muca mwihereze iki iruhande iruhande y'inyama n'impene y'inka n'impene n'intama mutaronka ubuwunye muca mwikora kuki uno munywanyi rero ntidushoboye kumvikana ngira amenyesha ariko rero ari na hano ikiganiro tuba tubateguriye gira icyo ushikirije kiciye kirangirira ariko mutubabarire kubona e, umwanya watwawe n'amatangazo e, mututunge mutuburane nshimire mwebwe mwese mwakuye nshimire n'abari bifuje guhamagara kugira ngo bagire icyo bashikirije ku makuru makuru makuru radiyo isanganiro yakoze muri ino ndwi turi turasozera nshimire mwese mwari ko mukurikirana ibiganiro bya radiyo isanganiro nshimire na albert nduwayo yamfashije kugira nshobore kuvuga mu nyumve nije nari ndemesheje kino kiganiro mubandanye kuronanirwa mu banyu no mu byanyu ari kubiganiro birabandanya kuri radiyo isanganiro ngira ushikirije ngira icyo ushikirije ibyo nabyo ni ibiki ego ngira icyo ushikirije